Bab 19 Sawise mungkasi piwulangi mau, Gusti Yesus banjur tindak saka ing daerah Galilea menyang daerah Yudea ing sabrangi Kali Yarden. Akeh wong sing padha nderekake lan padha diwarasake kabeh ana ing kono. Nuli ana wong Farisi sing padha suwan arep nyoba marang Gusti Yesus. Ature wong-wong mau. Miturut Torah tiang menopo kenging megat semahipun manut sapi kajengipun piyambak Gusti Yesus ngandika Opo kue padha ora maca ing kitab suci yen Gusti Allah nggone nitahake manungsa kuwi wiwit sekawit arupa lanang lan wadon lan Gusti Allah ngandika mulane wong lanang kuwi kudu ninggal bapa lan biyunge sarta banjur dadi siji karo rabine temah luru-lurune padha dadi daging siji. Wong loro mau wis ora loro meneh nanging mung siji. Awit saka kuwi manungsa ora kena misah apa sing wis katunggilake dening Gusti Allah. Wong Farisi mau banjur padha matur, menawi mekaten, menapa sebabipun dening Nabi Musa dawuh supados nyukani serat pegat samoso tiang megat semahipun? Menopo menika boten ateges Nabi Musa ngengengaken tiang sami pegatan? Gusti Yesus ngandika, Nabi Musa nggone ngililani kue megat rabimu, kui mergo kue padha ora kena dikandani. Nanging ing wiwitan mula ora kaya ngono kuwi. Dak kandani. Sing sapa megat rabine, mongko bojone mau ora laku jinah. lan banjur rabi karo wong wadon liyane wong kuwi laku jina para murite Gusti Yesus banjur padha matur menawi kawontenanipun tiang sesemahan kados mekaten langkung sae mboten emah-emah kemawon Gusti Yesus ngandika ora saben wong bisa nglakoni mengkono mung wong sing wis kapiji dening Gusti Allah sing bisa nglakoni sebab ana wong sing ora bisa omah-omah merga wiwit lair mulo kaanane mengkono ana uga sing ora bisa omah-omah merga didadekake mengkono dening wong liya lan ana meneh wong sing milih ora omah-omah metu saka karepe dhewe supaya bisa luweh mligi nggone nglakoni ayahan peparinge Gusti Allah sapa sing bisa nglakoni karben nglakoni ana wong-wong sing padha nyuwanake bocah-bocah ana ing ngarsane Gusti Yesus supaya diberkahi lan ditungakake. Nanging wong-wong mau padha disrengeni dening para murite. Mulane Gusti Yesus ngandika marang para murite, "Karben bocah-bocah kuwi padha mrene. Aja kok alang-alangi, sebab wong-wong sing kaya bocah iki sing dadi kawulo ing peperintahane Allah. Gusti Yesus nuli numpangi asto marang bocah-bocah mau, sarto banjur tindak soko kuno. Ing sawijining dina ana wong nonoman suwan ing ngasane Gusti Yesus matur mengkene Guru supados saged pikantuk gesang langgeng kula kedah nglampahi pendamel sae menapa pangandikane Gusti Yesus apa sebabe kowe kok takon marang aku bab apa sing becik mung siji sing becik ya kuwi Gusti Allah ewadene yen kowe kepengin oleh urip langgeng kowe kudu netepi sagaing anger-angere Gusti Allah unjuke wong mau anger-anger ingkang pundi wangsulane Gusti Yesus. Kue ojo memateni, kue ojo laku jino, kue ojo nyinyolong, kue ojo ngucapake pasek sigoro. Kue ngajenono bopo biungmu, lan tersno marang sapa padamu, koyo nggonmu tersno marang awakmu dewe. Atur wangsulane nonoman mau. Sedaya angger-angger menika sampun kula tetepi. Taksih kirang menapa malih? pangandikane Gusti Yesus. Yan kue kepingin sampurno, barang darbekmu edolen kabeh. Pepayone wenehno marang wong miskin, teman kue bakal oleh bondo ono ing swargo. Sawise kue mreneo meluwo aku. Bareng krungu pangandika mengkono, nonoman mau banjur mundur kelawan sedih. Mergo wong mau sugih banget. Gusti Yesus nuli ngandika marang para murite. Kowe padha tak kandhani. Ibo angele wong sugih dadi kawula ana ing peperintahane Allah. Tak ambali meneh kandaku. Luwih gampang unta mlebu ing bolonganing dom tinimbang karo wong sugih dadi umat ana ing peperintahane Allah. Bareng rungu pangandika mau, para murite Gusti Yesus padha gumun banget, banjur padha rerasanan. Yen mengkono sapa wong sing bisa slamet? Gusti Yesus nuli mersani marang para murite sarta ngandika, "Tumraping manungsa perkara kuwi mokal, nanging tumrape Gusti Allah ora ana barang sing mokal." Petrus tumuli matur marang Gusti Yesus, "Kawula sedaya sampun sami nilar samukawis nunten derek panjenengan. Kawula sami badhe angsal menapa?" pangandikane Gusti Yesus, kue padha tak kandhani. Besok ing jaman wekasan, putrane manungsa bakal lenggah ing dampar kamulyan. Ing wetu kuwi, kue sing wis padha nderek aku, ya bakal linggih ing dampar sarta ngadili taler Israel rolas. Lan saben wong sing wis ninggal omai, utawa sedulure lanang, utawa sedulure wadon, utawa bapa ibune, utawa anak-anake apa dene palemahane mergo saka aku wong kuwi bakal tompo ijole tikel satus lan uga bakal oleh urip langgeng nanging akeh wong sing tekane dhisik bakal dadi keri dhewe lan akeh wong sing tekane keri bakal dadi sing dhisik dhewe